Hak Teala çün yarattı Adem'i Kıldı Adem'le müzeyyen alemi Adem'e kıldı ferişteler sucud Hem ona çok kıldı o lütfi sucud Mustafa nuru Bil Habibim nurudur bu nur dedi Kıldı ol nuranın alnında karar Kaldı anın ile nice ruzigar Sonra Havva alnına nakletti bil Durdi anda dahi nice yıl Şiti doğdu oldu nur İrdi İbrahim'u İsmail'e Söz uzanır gel kalanın dirsem İş bu resmiyle müselsel muttasıl Ta olunca Mustafa'ya muntakıl Geldi çün ol rahmeten lil alemin Vardı yar etti hemi Geldiler siz bulasız ondan neca Aşk ile derd ile edine salat